Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ։ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չի կարող լուծել խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություններով։ Խարվաճառը շուտով կունենա խմելու եւ ռոկման շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Նոր Կիլիկիա բնակավայրի կառուցումը կնպաստի Կիչանի դպրոց հաճախող աշակերտների թվի աճին։ Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի պետական ջազային նվագախմբի համերգը։ Հայաստանում մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը։ Այսօր Արցախում երկրաշարժ է գրանցվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 1000 գրակոց։ Առաջնային գծի հյուսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ եւ ենթափողային նռնականետ արձակելով երկու արկ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կշարունակի աշխատանքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, ինչպես Բաքվի եւ Երևանի հետ երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում, այնպես էլ երկկողմ հանդիպումներում եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի դերում։ Այս մասին Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովն ընդգծել է, որ հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բոլոր քայլերը ձեռնարկվում է Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի հետ մշակված սկզբունքային մոտեցումների համաձայն։ Յակոմինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը հայտարարել է, որ համանախագահները ընթացիկ շաբաթ կայցել են Բաքու, որտեղ հանդիպումներ կունենան Իլհամ Ալիևի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Համանախագահների այցը տարածաշրջանային չէ եւ նրանք չեն լինի Հայաստանում։ Պոպովն ասել է, որ համանախագահները Հայաստան կայցել են այլ ժամանակ։ Գրեթե կասկած չկա, որ համանախագահների Ադրբեջան կատարելիք այցը թելադրված է շփման գծում զարգացում Ադրբեջանի գործողություններով։ Արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ Բաքուն ինտենսիվ խախտում է հրադադարը կիրառելով նաև հրանոթներ։ Բանակցությունը մեռյալ կետում է հայտնվել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի առաջ դրվել է հրադադարի պահպանման միջազգային մեխանիզմի ներդրման պահանջ կամ այսպես ասած Վիեննայի օրակարգի պահանջը։ Այն, որ Ադրբեջանը վերջին շաբաթներին գնում է իրավիճակի հետևողական լարման, վկայում է, որ Ալիևը շատ լավ է պատկերացնում իրավիճակն ու դրանում իր բավական բարդ դրությունը։

Իսկանդերի կիրառման քայլը ձեռնարկվում է հաշվի առնելով համաչափության խնդիրը եւ հնարավոր սպառնալիքները իրավիճակի զարգացման պարագայում եւ այն համատեքստում, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգություն առաջնային է եւ չկա սահման գից, որը տարանջատում է Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունն Արցախի քաղաքացիների անվտանգությունից։ Այս մասին ռեվոլյուցիա հաղորդմանը հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Արցախի եւ Հայաստանի Հայաստանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը վերջին շրջանում բարբերաբար հիշեցնում հայկական զինանոցում Իսկանդեր համակարգերի արկայության մասին։ Մարտի 5-ը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Արցախի հերոս ոսկե արծիվ իշխանշանի ասպետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն էր։ Նա կդառնար 58 տարեկան։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ երկրապահ կամավորների միության անդամներն այցելել են Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի турք մատուցել Սպարապետի հիշատակին, ծաղիկներ դրել Շիրիմին։ Վազգեն Սարգսյանը սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստի տարբերի դալիճում տեղի ունեցած ոչրագործության հետևանքով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Խարվաճար քաղաքում ջրամատակարարման համակարգի կառուցման ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Այս մասին ասել է Շաումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը եւ նշել, որ քաղաքը շուտով կունենա ինչպես խմելու, այնպես էլ ռոռոկման շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, ասել է Կարեն Եղիշյանը։ Նոր Կիլիկիա բնակավայրի կառուցումն էականորեն նպաստելու է, որ երիտասարդները մշտապես հաստատվեն գյուղում։ Այս մասին ասել է Կիչանի եւ Նոր Ղազանչի դպրոցի տնօրեն Կարինե Ասրյանը եւ ընդգծել, որ այս դեպքում բնակավայրի կառուցումը կնպաստի նաեւ դպրոց հաճախող աշակերտների թվի աճին։ Դպրոցում սովորում է Կիչանի, Նոր Ղազանչի եւ Նոր Կիլիկիայի 59 աշակերտ։ Կրթօջախը մասնագետ ուսուցիչների պակաս չունի։ Դպրոցում բարձր հիմքերի վրա է դրված ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, նշել է Կարինե Ալինե Ասրյանը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի Տիգրանավան գյուղը հիմնադրվել է 1996 թվականին։ Նույն տարվանից այստեղ գործում է միջնակարգ դպրոց։ Այսօր կրթօջախը տնօրինում է Էլլա Միրզոյանը, նրա հետ զրուցել է Բելլա Լալայանը։ Հարևանությամբ երկու առանձին մի հարկանի տները Տիգրանավանի դպրոցն է։ Կրթօջախը հիմնադրվել են գյուղի վերաբնակեցման հետ միաժամանակ։ Առաջին տնորենը եղել է գյուղի առաջին բնակիչներից Լուսիկ Սահակյանը, ում մասին այսօր էլ դպրոցում խոսում են որպես կրթօջախին նվիրված մանկավար։ Ճիշտ է, Թոշակի անցած նախկին տնորենը այսօր Տիգրանավանում չի բնակվում, բայց նրա ավանդի հանդեպ հարգանքը զգացվում է ուսուցչական կազմի եւ այսօրվա տնորենի խոսքում։ Ինչով է առանձնանում հարյուրավոր գյուղական դպրոցներից Տիգրանավանի փոքրիկ դպրոցը։ Առաջին հայացքից ոչնչով, սակայն բավական է շենքի մուտքից ներս մտնել, որպեսզի գտնել տարբերությունը։ Միջանցքի դասարանների բոլոր պատերը պատված են Արցախյան ազատամարտի հերոսների լուսանկարներով, նրանց կենսագրության, պայքարի ու խիզախությունների մասին պատմող աշակերտների շարադրություններով, եւ որ ամենակարևորն է, դպրոցի մի հատվածն էլ զբաղեցնում է Պետրոս Ղևոնդյանի հիշատակի նվիրված թանգարանը, որ ստեղծել են սեփական ջանքերով։ Հերոսի անունը դպրոցը կրում է 2010 թվականից, սովորական թվացող այս միջոցառումը գյուղում ընդունեցին որպես նշանակալից ու պատմական իրադարձություն ու պատկերացրեք լույս գիշերի 9-ին 10-ին հարավոտ է դեր գիշեր լույս չկա հոսանք չկա բայց ամբողջ գյուղը դպրոցն է գիտեն որ առավոտ անվանակոչությունն է միջոցառումը մեծ եւ պետոյի քույրիկը պատկերացրեք անահիտը եկել է եկել է ինքը լաց լինելու ասма ես չեմ պատկերացրել որ այս ձևի հերավոր գյուղում իմ եղբոր անվան պետք է դպրոց անվանակոչվի եւ այսպես նվիրալներն դուք բոլորը ծնողները աշակերտները ուսուցիչները Նախքան դպրոցը Հերոսյանով կոչելը Էլա Միրզոյանը, ով դեռ տնորեն չէր, դասավանդում էր ռուսաց լեզու, որոշում է առաջինը իր ու նաև դպրոցի սաների համար ամբողջությամբ բացահայտել Հերոսի կերպարը այնքան շատ խիստ ծանոթ չէի այդ Արցախյան պատերազմի հերոսներին եւ այլ ապրելով Գորիսում գիտեմ պատերազմը ինչա, տեսել եմ այդ ամեն ինչը, բայց պիտոյի ես էլ ընդամենը մի բառն ասել եմ, հենց նենց անունը չեն տալիս։ Մենք պետք է պայքարենք այդ անվան շուրջը, երեխաները պետք է ուսումնասիրենք կեսագրությունը եւ այլը։ Ու ես ճանապարհում մաշտարակ, Պրոշյան գյուղը, գնում եմ գտնում եմ Օղորմացիկ Հրաչ Մուրադյանին, ինձ տալիս է մեծ ինֆորմացիա պետոյի մասին, երկերով, դիսկերով եւ այլն, եւ այլն, ու սկսում աշխատանք այստեղ։ Դպրոցան վանակոչելու միջոցառմանը ներկա Պետրոս Ղևոնդյանի քույրը ընդամենը մեկ նվիրական ցանկություն է հայտնում։ Թույլ տվեք, ես մի հատ աղբորս նկարը ես կպցնեմ իմ ձեռքով։ Պատմական այդ օրը նշանավորվեց դպրոցի համար նաև այլ փաստով։ Այդ օրը դպրոցը ստանում է առաջին նվերը օթամոհի հրացանը, որ երազանքն է եղել, որ ընդհանրապես զենք բան չկար դպրոցում, էլի։ Այսպես հիմք է դրվում ռազմահարինասիրական ընդգծված դաստիարակությանն այս կրթօջախում, որը արտահայտվում է ոչ միայն դպրոցում ծավալված նախնական ռազմական պատրաստվածության դասերով, ազատամարտին ու հերոսներին նվիրված թանգարանով, շարադրություններով ու պատմություններով, այլ նաև ճանաչողական այցերով։ 2011 թվականից արդեն սկսվեց արշավ ռազմային նասիրական գործով։ Մեծ միջոցառումների ցանկ ուղիղ 2 տարի այցելելով աշակերտների հետ Մոնտեի զորամասը, Յուրապովոսյանի զորամասը, Կուբատլի զորամասը պարտադիր մեր շեֆ զորամասն է։ Սրխավենտ Ջաբրայիլ հայտնյաց պաշտպանի օրը այս աշակերտներով, համերգներով մեր արյության դասերը անցկացրեն զորամասերում։ Այն, որ անհադի ձևավորման հարցում ես դեր ունի դպրոցը, անժխտելի փաստ է։ Ինչ գաղափարների ու սկզբունքների տեր կդառնա մարդն իր հասուն կյանքում, մեծապես կախված է այն դաստիարակությունից, որն աստանում է դպրոցում։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ Տիգրանավանը չլքող ու հայրենիքի պաշտպանությունը կենսակերպ դարձրած երիտասարդներ ունենալու հարցում գյուղը պարտավոր է հենց դպրոցին ապրիլյան պատերազմի դեպքերից մի մարդու նման բոլորը գնացել են կրվի դաշտը։ Բոլորը, ուսուցիչները, գյուղացիները, գյուղապետի հետ միասին բոլորը մի մարդու նման։ Պետրոս Ղևոնդյանի անվան Տիգրանավանի դպրոցն այսօր ունի 36 աշակերտ։ Այստեղ սերերի մասին չեն խոսում։ Բոլորը հայրենիքի պաշտպաններ են, ասում է դպրոցի տնօրենը։ Երևի ավելորդ չէ նաև նշել, որ դպրոցում նախնական ռազմական պատրաստվածությունը դասավանդում է տնօրենի ամուսինը, նախկին ազատամարտիկ Փոգնդապետ Ռազմիկ Պողոսյանը։ Բելլա Լալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Հայաստանի պետական ջազային նվագախմբի համերգը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի ներկայիս կազմն առաջին անգամ է հյուրընկալվում Արցախում։ Համույթի ղեկավարեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Արմեն Հյուսնունցի խոսքով այս համերգը նվագախմբի հայաստանյան շրջագայության վերջին կանգառն է։ Շատ ուրախ հնարավորություն կա, որտեղ վաղուց երազում ենք նման միջարտադրության մասին, որպեսզի նաև հաղորդանենք մարզերի մերուն կնդրին այն ինչ որ մենք ունենք եւ այսօրվա ծրագրում ներկայացրել ենք հիմնական ջազային շատ հայտնի ստեղծագործություններ, երգեր եւ նաեւ ընդգրկել ենք անշուշտ մեր Փարապանց ժառանգությունը մեզ թողած մեր մեծ կոմպոզիտորների Անզինես Կոնստանտին Օրբելյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ռոբերտ Ամրքանյանի եւ այլնի, որոնք իսկապես անզուգական ժառանգություն են թողել երկերի եւ ինստրումենտալ ստեքսագործությունների, այսօր այդ ժառանգությունից հատընթեր դիփորցենք ներկայացնել Հայաստան Ստեփանակերտի ունկնդրին Հայաստանի պետական ջազնվագախումբը մշակութային հարուստ ժառանգություն ունի, ինչը Արմեն Հյուսնունցի խոսքով հպարտության զգացումով է ապարուրում համույթի ներկայիս գազմին։ Ունի նաև 80-ամյա պատմություն, որի ընթացքում նվագախմբի парքն ու համբավը տարածվել է ամբողջ աշխարհում։ Համույթը ստեղծվել է 1938 թվականին մեծ կոմպոզիտոր Արտեմի Այվազյանի գլխավորությամբ։ Փառապանց ճանապարհը անցել հենց առաջի օրերից ստեղծման եղել է շատ սիրված եւ ճանաչված ոչ սովետական միության տարածքում, հետո արդեն Կոստանդին Օրբելյանի դեկարստարներն նաեւ парքը եւ համբավը հասել է անցել է համաշխարհային մասշտաբի։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ ժառանգության շարունակողը լինել եւ հիմա էլ այսինքն ոչ շատ հաճախ, բայց բարբերաբար Վագակում ելույթ ունեմ բավականին հեգնակավոր համերգասրահում կամ փառոտ տնօրին եւ փորձում ենք այդ բարի եւ հարուստ ավանդույթը շարունակել եւ կատարելագործել։ Արմեն Հյուսնունցը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի եւ Արցախի մշակույթի նախարարություններին Արցախյան հանդիսատեսի արշավ ելույթ ունենալու հնարավորության համար եւ հույս հայտնեց, որ այսուհետ այդ հանդիպումները հաճախակի կլինեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Հայաստանում սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Երկիրն ու հասարակությունը մտել են կարևոր պատմական փուլ։ Հայաստանում սկսվել է խորհրդարանական կառավարման համակարգ ձևավորելու գործընթացը։ Նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ իր համար որպես Հայաստանի կառավարող կուսակցության ղեկավարի բացառիկ կարևորություն ունեն այս ընտրությունները։ Ամենակարևորը քաղաքացիների վստահությունն է արդյունքների նկատմամբ։ Մենք պետք է անցկացնենք այնպիսի ընտրություններ, որ որևէ մեկի մեջ կասկածներ չառաջանան ընտրությունների ազատության, թափանցիկության կամ էլ արդարության առնչությամբ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի խոսքով վերջին 25 եւ ավելի տարիները իր համար եղել են ծանր աշխատանքի եւ պատասխանատվության տարիներ։ Այդ ճանապարհին ես կորցրել եմ բազմաթիվ ընկերներ, ովքեր իրենց կյանքը տվել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Չկա ավելի կարևոր ու կենսական բան, քան երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունն է։ Մնացած ամեն ինչ վերականգնելի է։ Կիսատ գործերը կարելի ավարտին հասցնել, բաստողումները լրացնել, սխալները ուղղել, բայց անվտանգության հարցում չկան մանրուքներ եւ յուրաքանչյուր ցախողում կարող է լինել ճակատագրական։ Մենք ապահովելու ենք Հայաստանի եւ Արցախի հուսալի անվտանգությունը։ Այսօր մեր սահմաններին կանգնած է Հայաստանի հայ ժողովրդի ծաղիկը, մեր երիտասարդության սերուցքը։ Նա ապրելու է ազատ ու ժողովրդավարական Հայաստանում։ Նա ապրելու է մի երկրում, որն ունենալու է մեծ առաջընթաց։ Իր խոսքում Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանը դառնալու է տարածաշրջանի ամենաարդյունավետ եւ ամենաարագ զարգացող պետությունը, դառնալու է տարածաշրջանի ամենաապահով երկիրը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Համազգային հայկարթական եւ մշակութային միության նախաձեռնությամբ մեկնարկում են Սոս Սարգսյանի անվան համազգային պետական թատրոնի հյուրախաղերը Արցախում եւ Հայաստանի սահմանային բնակավայրերում։ Նախաձեռնության նպատակն է նպաստել Հայաստանի եւ Արցախի սահմանային բնակավայրերի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, կանգնել սահմանում ապրող եւ սահման պահող հայ մարդու եւ զինվորի կողքին։ Հյուրախաղերի շարքը կմեկնարկի մարտի 14-ին Արցախի հանրապետության Խարվաճար քաղաքում։ Արցախյան հյուրախաղերի ընթացքում հանդիսատեսը առիթ կունենա դիտելու Աստղիկ Սիմոնյանի 44 աստիճանի վրա ներկայացումը։ Մահախոսական 2017 թվականի մարտի 4-ին կյանքից հեռացավ բազմավաստակ մանկավարժ հանրակրթության հմուտ կազմակերպիչ Խորեն Իսահակի Ղազարյանը։ Խորեն Ղազարյանը ծնվել է 1928 թվականի ապրիլի 28-ին Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում։ Ավարտելով հայրենի գյուղի միջնակարգ դպրոցը 1947 թվականին ընդունվել եւ 1949 թվականին ավարտել է Ստեփանագերտի Երկամյա ուսուցչական ինստիտուտը, 1957-ին Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի պատմ պատմության ֆակուլտետը։ 1949-ից 1995 թվականներին որպես պատմության ուսուցիչ աշխատել է տարբեր դպրոցներում։ Մեծ է բազմավաստակ մանկավարժի դերը Հադրութի շրջանի դպրոցաշինության գործում։ Որպես տնորեն 1955-ից 1957 թվականներին աշխատել է Պլեթանցի 7-ամյա, 1960-ից 1982 թվականներին Ակնախբիրի 7-ամյա, 1982-ից 1989 թվականներին Տումու միջնակարգ դպրոցներում։ Մանկավարժական աշխատանքին զուգահեռ նա կատարել է գիտամեթոդական աշխատանք հրատարակելով ուսումնամեթոդական գիտամեթոդական բազմաթիվ հոդվածներ, հանդես եկել մանկավարժական ընթերցումներով լայն ընդունելություն է գտել նրա հայրենի գյուղի դպրոցի ու տոհմածառերի պատմությունը ներկայացնող Տումի ժողովածուն, որի համար ստացել է Եղիշեի անվան ամենամյա մրցանակ։ Պարգևատրվել է նաև մի շարք շնորհակալագրերով, պատվոգրերով, գովասանագրերով, մեդալներով, արժանացել 20-րդ դարի Արցախի լավագույն մանկավարժ եւ ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ պատվավոր կոչումներին։ Խորեն Բաղդասարյանը միշտ բարձր է գնահատվել իր գործընկերների եւ աշակերտների կողմից։ Նրա անունը վառ կմնա բոլոր ճանաչողների սրտերում։ Շարունակում ենք եթերը։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:24-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 3.4-տասնորդական մագնիտուդով 10 կիլոմետր խորությամբ երկրաշարժ Կարվաճար քաղաքից 28 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4-ից 5 բալ մարզասերների համար։ Հունահռոմեական ոչի ըմշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամներն ավարտեցին ելույթները Կիևի մրցաշարում նվաճելով եւս 3 մեդալ։ Նշենք, որ Կիևում մեդալակիր էին դարձել եւս 4 հայ ըմբիշներ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Գիշերը հնարավոր է մռախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։